อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะตะวะตาธโมตัมมังนัมัสสามิปติปโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา